Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 29, 1950 Ang pagsilang ni Bishop Jacinto Jose Ipinanganak siya sa Lawag. Sa batang edad na labing dalawa, pumasok siya sa minor seminary sa Vigan. Tinapos naman niya ang pag-aaral ng theology sa University of Santo Tomas sa edad na 24, naordinahan siyang pare sa Roma sa pangunguna ni Pope Paul VI. Kinuha niya ang kanyang specialization sa canon law sa University of the Angelicum sa Roma. Naging guro, prefect of discipline at rector ng mga seminaryo sa Vigan at Lawag. Sa edad na 54, itinalaga si Bishop Jose bilang obispo ng Diocese ng Ordaneta, magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.